لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Wallahu ala kulli shay'in qadir. Viliombo mbinguni na viliomo duniani ni vya Mwenyezi Mungu. Na mkidhihirisha yaliomo katika nafsi zenu au mkayaficha, Mwenyezi Mungu atakuhisabuni kwayo.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 Faida ya iliyo ya chuma ni yake na hasara ya iliyo ya chuma ni juu yake pia. Mola wetu mlezi, usituchukulie tukisahau au tukikosea. Mola wetu mlezi, usitubebeshe mzigo kama uliowabebesha wale waliokuwa kabla yetu. Mola wetu mlezi, usitutwike tusiyoyaweza na utusamehe na utughufirie na uturehemu wewe ndiye mlinzi wetu basi tupe ushindi tuwashinde kaumu ya makafiri Allahu akbar Allahu akbar La Jueni kuwa vyote viliomo mbinguni na duniani ni vya Mwenyezi Mungu, naye ana makdara navyo vyote na anavijua vyote. Ni sawa sawa ikiwa mtadhihirisha aliyomo ndani ya nafsi zenu au mkificha. Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa vyote na mwenye kupata habari za vyote. Naye siku ya kiyama atakuhisabuni kwa hayo na atamghufiria amtakaye na atamuadhibu amtakaye yeye ni muweza wa kila kitu. Hakika aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni haki itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Naye amemwamini Mwenyezi Mungu na pamoja naye wameamini pia waumini. Wote wamemwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake. Wao wanawaamini mitume wote wa Mwenyezi Mungu sawa sawa na wanawatukuza sawa huku wakisema hatutafautishi baina ya yeyote katika mitume wake. Na wametilia mkazo imani yao ya moyoni kwa kauli yao ya ulimini huku wakimwelekea Mwenyezi Mungu kumwambia Mola mlezi wetu tumesikia uliyoyateremsha yenye hikma na tumeyapokea yaliyoamrishwa ewe Mola wetu mlezi tupe maghfira yako na kwako wewe tu pekee ndiyo tunaokuendea na ndiyo marejeo Hakika Mwenyezi Mungu hawakalifishi waja wake ila kwa kadiri wanavyoweza kuyafanya na kuyafuata. Kwa hivyo kila mwenye kukalifishwa atalipwa kwa vitendo vyake. Akitenda kheri, atapata malipo ya kheri. Akitenda shari, atapata shari. Basi enyi waumini, nyenyekeeni kwa Mwenyezi Mungu mkimuomba. Ewe Mola mlezi wetu, usituadhibu pindi tukiporonyoka, tukasahau uliotuamrisha au yakatupata ya kutusababisha kutumbukia makosani. Mola mlezi wetu, usituchukulie kwa shida, ukatupa sheria nzito nzito kama ulivyowafanyia Mayahudi kwa sababu ya inda yao na udhalimu wao. Wala usitukalifishe mambo tusiyoyaweza, na utusame kwa ukarimu wako, na utukufirie kwa fadhila yako, na uturehemu kwa rehema yako yenye wasaa. Hakika wewe ni Mola mlezi wetu. Tunusuru ewe Mola mlezi kwa ajili ya kutukuza neno lako na kuitangaza dini yako. Tuwashinde kaumu ya wapingaji.